บุ๊กทูคำแสดงความเป็นเจ้าของบิลิร์ทันบิลิร์ทันแมวของแฟนดิฉัน คิสอาร์คดาชิมันคิดิซี Kız arkadaşımın kedisi. สุนัขของแฟนดิฉัน Erkek arkadaşımın köpeği. Erkek arkadaşımın köpeği. ของเล่นของลูกดิฉัน Çocuklarımın oyuncakları. Çocuklarımın oyuncakları. นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน bu iş arkadaşımın paltosu bu iş arkadaşımın paltosu นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน bu iş arkadaşımın arabası bu iş arkadaşımın arabası นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน bu iş arkadaşlarımın işi bu iş arkadaşlarımın işi กระดุมของเสื้อหายไป gömleğin düğmesi düştü gömleğin düğmesi düştü กุญแจโรงรถหายไป garajın anahtarı kayıp garajın anahtarı yok oldu คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย şefin bilgisayarı bozuk şefin bilgisayarı bozuldu ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง kızın ebeveynleri kimler kızın ebeveynleri kimler ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร ebeveynlerinin evine nasıl gidebilirim ebeveynlerinizin evine nasıl gelebilirim บ้านอยู่ตรงสุดถนน ev caddenin sonunda ev caddenin sonunda เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร İsviçre'nin başkentinin adı ne İsviçre'nin başkentinin ismi nedir หนังสือชื่ออะไร kitabın adı ne kitabın adı nedir ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร komşuların çocuklarının adları ne komşunun çocuklarının ismi nedir โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ çocukların okul tatili ne zaman çocukların okul tatili ne zaman คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง doktorun muayene saatleri ne zaman doktorun muayene saati ne zamanlardır เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร müzenin açılış saatleri ne zaman müzenin açılış saatleri ne zamandır